G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan muftiy Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Zulmi qilmay qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر الله وأبا سنجل assalomu alaykum va rahmatullohi va ustoz abu musab suriy hafizahullohning kitobi davatul muqavama al islamiya al alamiyadan darsimiz abbosiy xilofat to'g'risida davom etyapti o'tgan darsda abbosiy xilofatning birinchi davrini aytdik bugungi darsda inshaalloh abbosiylarning ikkinchi davrini aytib o'tamiz shu davr ham taqriban 240 yilgacha davom etgan edi. Biz oldin darslarda ham shu tanbehni takror-takror aytganmizki, xilofat degani malaikalarning hukumati degani emas. Balki xilofat biz siz kabi odamlardan tashkil topadigan bir islomiy hukumatdir. Ya'ni ular ham inson bo'lganlar, ulardan ham xato kamchiliklar sodir bo'lgan. Lekin muhimi shuki, ularning asosiy qonuni islom shariat bo'lgan. Qalallohu taala: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Ya'ni aqllik odamlar uchun oldan o'tib ketgan ummatlar va qavmlarning voqealarida ibrat bordir. Mana biz shu fikr va shu aqida bilan shu darslarga quloq solishimiz kerak. Abbosilarning ikkinchi davri Abbosilarning ikkinchi davri Mustansir billahning xilofatdan boshlanadi. O'tgan darsda aytgan edikki, mustansir billah o'zining otasi Mutawakkilni turkiy rahbarlar bilan birlashib o'ldirgan edi. Mustansir billadan boshlab Muqtadi billagacha Abbosiy xilofatning 2-davri davom etadi. Muqtadi billaning davrida Abbosiy xilofat Shom tomonidan salibilarning hujumlarga uchrashgan va Mavaraun Nahar tomondan Tatarlarning harakatlarga duch kelgan edi. Abbosiylarning ikkinchi davrining muhim nuqtalari. Avvalan, taghallubul qadatil mutaghallibin ala al-khilafa. Zoravan qo'mondonlar va rahbarlarning xilofat ustida g'alabasi. Xalifa mutawakkil ala 247-hijriy Shavvolning 5-kunda turk rahbarlar tomonidan o'ldirilgan edi. O'sha kundan Abbosilarning ikkinchi davri boshlanadi. Shu davrida xalifadan ko'ra qo'mondonlar va mas'ullarning salohiyatlari kushayib ketgan edi. Xalifa shu qo'mondonlar va mas'ullarning qo'llarida asir kabi yurar edi. Qo'g'irchoq desek, vallohu alam odoblik bo'lsa kerak. Lekin ular qaysi tomonga yurgizmoqchi bo'lsa, xalifani yurgiz borar edilar فمن شاءوا خلعوه ثم قتلوه kimni xohlasa ishdan olib o'ldirib tashar edilar ومن شاءوا ألزموه خلع نفسه وسملوه وصادروا أمواله وكمن خخلس استعفا berishga majbur qilar edilar va uning ko'zlarini o'yib va uning mol davlatni musodara qilardilar. Turklardan keyin qudratga Buvayhi degan qabila keldi. Va Buvayhi amir kimga xohlasa xilofatini berar edi va kimdan xohlasa tortib olar edi va aksar bularning bo'shatishlik bu rasa haqorat va rasvolik bilan to'la bo'lar edi. Ya'ni bular xalifani hurmat bilan bo'shatmas edi. Ki siz ishga yaramaysiz, mana boshqasi kelsin, hurmat bilan yo'q, balki uni rasvo qilib, urib, zalil qilib xilofat ishdan olar edi. Bu buvayhilarning ishi edi. Va xalifa bo'shagan kuni askarlar uchun g'amgin kun bo'lmas edi. Balki xursandlik kun bo'lar edi. Zeraki har yangi xalifa kelsa bay'at olinadi va bay'at kunda mukofotlar tarqatiladi va eski xalifaning hamma mol davlatlar musodara qilinadi va xohlagan ishini askarlar qilar edilar. Ustoz Abu Musab Suri rahimahulloh berdi. Bitta xalifaning voqeasini yozyapti. Ibrat uchun shuni ham aytib o'tamiz, toki mansabga muhabbat bo'lganlarga ham ibrat bo'lsin va mansabni doimiy deb o'ylaydiganlarga ham ibrat bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, bisatil murdia ni'matil murdia va bisatil fatima." ya'ni shu amirlik bu eng yaxshi sut emizdiruvchidir va eng yomon va eng yomon sutdan chiqaruvchi o'ldiruvchidir ya'ni shu amirlik shuni shoni shavkati insonga rasa maza beradi lekin shu mansabdan bo'shalsa amirlik tortib olinsa rasa zillat va rasvolik bo'ladi va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha alloh taoladan afiyat so'raymiz 20 xalifa muhammad al qahir billah bin mu'tazid billah bu kishi taqriban 3 yil hukumat qilganlar qo'mondonlar bu kishini rasvo qilib xilofatdan bo'shatib yuborgan keyin uni mol davlatlarini ham musodara qilgan ko'zini o'yish olgan shu bechora xalifa Cami Mescid Mansur'ga borar idi ve namozilerden gadolik qilar edi. Ve yaqulu tasaddaqu alayya fa ana man qad araftum. Ey xalq, menga sadaqa beringlar. Sizlar meni tanisilar-ku. وذلك بعد أن كان قد حفر الأخاديد في قصره وملأها ذهبا وفضة وسبحان مالك الملك vaholaki bu xalifa qohir billah o'zining qasrida katta katta xandaqlarini qazib qazib o'sha xandaqlarni tilla va kumushlar bilan to'ldirib tashagan edi va subhana malikil mulk alloh taolo pokdir ya'ni shu voqealar biz uchun katta ibratdan to'ladir birodarlar shu mansablar va mas'uliyatlar insonning martabalarini ko'tarmaydi. Uluvul manasib la yadullu ala uluvul maratib. Salaflar aytadilarki, mansabning kattaligi Alloh taolaning oldida martabaning kattaligiga dalolat qilmaydi. 248-hijridan Muntasir billaning hukumatdan boshlab Mustazhir billaning hukumatgacha 487 hijrigacha, ya'ni 239 yil ichida 17 ta xalifalar ketma-ket keldilar. Ularning voqealari hammasi ibratdan to'ladir. Ba'zilar islom diniga ko'p yaxshi xizmat qildilar. Ular ham tarixda qolganlar. Va ba'zilar o'zining hadafidan chalg'anib dunyo maishatga berilib ketganlar. Abbosiylarning ikkinchi davrining birinchi muhim nuqtasi xalifa qo'mondonlarning ixtiyoriga o'tib ketish edi. Ikkinchi muhim nuqta vazirlar va yordamchilarning ishlardan olinishligi va ularning mol davlatni musodara qilishligi. Lam yakun halul wuzara bi afdal min halil khulafa. Ustoz aytayaptiki, vazirlarning holati xalifalarning holatidan afzal bo'lmagan edi. Vazirlar Oldin ayt o'tgandek, zo'ravon qo'mondonlar va rahbarlar orqali hukumatga kelar edilar. Va ular xalifalarni boshqarar edilar. Lekin ba'zi-ba'zida shu boshqaruvchi yordamchilar ham o'yinchoq bo'lib qolar edilar. U qachon bo'lar edi? Vaqtiki Bu vazirlarni va yordamchilarni olib kelgan zo'ravon qo'mondonlar ularga g'azab qilsa va ulardan xafa bo'lsa, ularni ishdan bo'shatib, ularni rasvo qilib, mol davlatni musodara qilib qasrdan haydab yuborar edilar. Va qad yaqtulunahu. U kerak bo'lsa o'ldirib tashlar edilar. ahmad bin vazir degan yordamchi va uning kotibi iso bin nuh bilan shunday voqea bo'lgan bularni solih bin Wasif degan turkiy qo'mondon ushlab darralar bilan urib urib o'ldirib tashagan. shunaqa voqealar ko'p sodir bo'lar edi lekin ajoyib gap shuki shu vazirlarga va yordamchilarga shuncha ko'p musibatlar kelsa va va rasvoliklarga bular duch kelsa ham dunyo muhabbati ularni tortib turar edi va ko'pchilik vazir bo'lishlikka va shu mansabga etishlikka tama qilar edilar va pora berib shu mansabga etishga harakat qilar edilar. 3-masala laqablar va kuniyatlar qo'yishligi ma'lumki xilofati roshidada ham va Umaviylarning xilofatida ham katta-katta laqablar qo'yilmagan edi. Ha Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu xalifatu Rasulilloh deb chaqirilar edilar. U kishidan keyin Amirul Mu'minin laqab qo'yildi, xolos. Ammo Abbosilar kelgandan keyin har xil laqablar boshlanib ketdi. birinchi abbosiy xalifaning laqabi saffoh bo'lgan ya'ni qon to'kuvchi va ikkinchi xalifaning laqabi mansur bo'ldi undan keyin mahdi bo'ldi undan keyin hadi undan keyin rashid xullas laqablar rasa chiroyli chiroyli va katta katta ma'no bildiradigan edi hattoki laqablar sotiladigan vaqt ham keldi turkiy rahbarlar va qo'mondonlar xalifadan laqablarni olar edilar. Amirul Umaro, amirlarning amiri, Muizzud Davla, Imadud Davla, Ruknud Davla, Adudud Davla, ya'ni davlatning asosi, davlatning muhim rukni Jalalud Davla, Bahaud Davla, Fakhrud Davla, davlatning ziynati, ziboyishi va hurmati ya'ni har xil laqablar qo'yilar edi va shu laqablarini xalifa ularga tarqatib yurar edi. Banu Boya degan qabila shu laqablarga ham qanoat kılılmadı. Balki sultan laqab ham qo'yib o'rdi. Bundan keyin ba'zilar hattoki shohinshoh degan laqabni qo'yib o'rdi. Ya'ni Malikul Muluk shohlarning shohi, podshalarning podshohi. Vaholaki ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisga binoan shu laqabni qo'yishdan va shunaqa nom qo'yishdan qaytirganlar va shuni harom deb fatvo berganlar. Lekin kechkina-kechkina mustaqil bo'lib ketgan davlatlarning amirlari, vazorovan qahramonlari, qo'mondonlari shunaqa laqablarini shunaqa katta qotta laqablarini qo'yib yurar edi. 4-nuqta chi mazalimu ummalil kharaj. Ma'lumki, shariatda yer haqqi ham olinadi, ushr, kharaj va hokazo. Ba'zi valilar va ba'zi mas'ullar shu haqlarni olinayotganda xalqni qiynab qo'yar edi va ba'zida chegaradan ham o'tib ketar edi shu narsa ya'ni qudratdan ko'proq pul tortish odamlardan e, Abbosilarni zaiflashtirishga muhim omil edi 5 nuqta musodaratul amwal mol davlatning musodara qilishligi faqat xalifalardan va ularning yordamchilari va mas'ullardan faqat mol davlat musodara qilmas edi balki ba'zi ba'zida oddiy xalq va tojirlarning mol davlatlari ham musodara bo'lib ketar edi hattoki ba'zi shunaqa fosiq xalifalar bo'ldiki va buvayhi sultonlar bo'ldi agar ularga mol davlatga ehtiyoj bo'lsa tojirlarni urishga buyruq qilar edi 6-chi fasadul qado hammamizga ma'lumki qadovat va to'g'ri hukm qilishlik shu xalqga tinchlik, amn omon, insof, barobarlik shu huquqlarni berishga yordam beradi. Va shu ham bizga ma'lumki, qozi sifatida turadigan odam shariat hukmlaridan boxabar bo'lish kerak va shar'iy hukmlarni bilish kerak. Va hukm qilayotganda ummatning foydasini va ziyonini o'ylab hukm qilish kerak. Va an yakuna afifan va pokboz bo'lish kerak, tamagir bo'maslik kerak va mansabga muhabbati bo'lmaslik kerak. Va Alloh taolo buyurmagan narsada, ijozat bermagan narsada podshalarga itoat qilmaslik kerak. Oldin bir nechta marta takror qilganmiz. Ki ulamolar, ki ahli ilmlar va amirlardan har hukumat tashkil topadi. Va xalq bilan ularning aloqalari qaysi darajada bo'lsa, o'sha darajada hukumat ham kuchlik bo'ladi ya zaiflashadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet bugün Atharda aytilgan sinfani min ummati iza saluha saluhan nas. Min ummatamdan ikkita toifa agar to'g'irlansa ummatam to'g'irlanadi. Va iza fasada fasadan nas. Agar bu ikkita toifa buzilsa ummatam va xalqam buzilib ketadi al ulama val umara ilmliklar va amirlar alloh taolo hammamizni yaxshilikka va haqqga sobit qadam qilsin xilofat paytida qozilarga baytul moldan ularning zaruratga qarab, ularning ehtiyojga qarab nafaqa berilar edi. Va ba'zi qozilar taqvo qilib shu nafaqani ham olmasdan Allohning rizosi uchun qazovat qilar edi. Va ba'zi ulamolar qazovatni imtihon va musibat deb qazovat va fatvo berishlik, hukm qilishlik mansabidan bosh tortib, mansabini qabul qilmas edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qodin fil janna va qodiyani fin nar." Qozilar 3 xil bo'ladi. Bittasi jannatda bo'ladi va ikkita toifasi jahannamda bo'ladi. Va aksar ulamolar shuning uchun shu qazovat mansabidan qattiq qo'rqar edilar. Mana Imom Azam Imom Abu Hanifa rahimahullohni Khalifa Mansur Abbosiy qazovatga tortyapti. Lekin Imom Abu Hanifa rahimahulloh umuman qabul qilmadilar. Hattoki Khalifa Mansur qabul qilishligi uchun darralar edi va oxir qamab qo'ydi va qila innahu mata fil habs va rivoyatda keladiki imom azam imom abu hanifa rahimahulloh qamoqxonada vafot qildilar alloh taolaning rahmatlari bo'lsin mana Sufyan savriy rahimahulloh Khalifa Mahdi u Kufaga qozi qilishlik uchun chaqiryapti. Lekin u kishi rozi bo'lmadi. Balki Xalifa Mahdi tomonidan kelgan qog'ozni Dejla daryoga tashab maxfi bo'lib ketdilar. Va Ismoil bin Ibrohim al-Asadi ibn Ulayya bilan mashhur bo'lgan bu kishi va Abdullah bin Wahab bu salaf ulamolarimiz va qazovatni qabul qilmadilar. Abbosilarning 1-asrida qozilarning taqvosi shunday edi. Vaqt o'tib qozilar ham vaqt bilan o'zgarib ketdilar. Va oldin shu mansabdan qazovat mansabdan olimlar qo'rqar edilar. Lekin 2-asrga kelib shu mansab shon va shavkatga nishon bo'lib qoldi. Va intiladigan mansab bo'lib qoldi. Ya'ni dunyoning muhabbati ulamolarda va ahl bo'lmagan odamlarda ham kuchayib ketdi. Va qazovatga ahl bo'lmagan odamlar ham qazovat mansabiga o'tiradigan bo'ldi. Xalifa Muqtadirning zamonasida u o'zining vaziri Abul Hasan bin Furatni qozi qilib tayinladi. Vaholaki u bir tojir edi. Olim bo'lmagan edi. xullas shunaqa muhim mansablarda dunyoga muhabbat bo'lgan odamlar keldi endi olimlar yomon bo'lgandan keyin amirlarni tusadigan rijollar hukumatda kamdan kam ko'rinadi ibn Kathir rahimaulloh ham ba'zi voqealarni naql qilganlar 230 hijriyada vafot qilgan Muhammad bin Sa'd az-Zuhri bu olim kishi oldan o'tib ketgan qozilar va o'kshaning zamonasida bo'lgan qozilarning holatini tushuntirish uchun shunday deydi. Kana rajulani yataqawalan bil Madina fi awwal az-zaman فيقول أحدنا للآخر وتكن زمانا دا تاجر لر بربرغا أي ترد لأنت أفلس من القاضي إيه سن قاضي دن هم كم بغل راق كان سنكو فصار قضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكا وأصحاب غلات وضياع وتجارات وأموال ammo bugun qozilar vali jabbor podsha va katta katta joylarning tijoratlar va moli davlatning egalari bo'lib qoldi 7-chi al-fitan va saraatu daxiliya Abbosilarning 2-chi davrida bo'lgan fitnalarini 7-chi nuqta qilib ustoz aytayapti. fitnələrin birinci qismi məzhəbi fitnalar. İkinci qismi ma'murlarning, ya'ni askarning fitnasi. Üçinchi qismi Üçinchi fitna badmoshlar, o'g'rilar va cho'ntakkesarlardan iborat ekan. واقتتل الناس حتى تعطلت الأسواق والحياة وانتشر الشر في بغداد Odamlar urushdi, qon to'kildi, bozorlar beklib qoldi va Bag'dodda fitna va fasod ko'payib ketdi. Va ba'zida ahli sunnatlarning orasida ham fitnalar bo'lar edi. Xullas shu hamma narsani tafsil qilib aytishning o'rni emas hozir. Bu yerda biz faqat nasihat uchun bitta narsani aytib o'tamizki, shu fitnalardan hech qachon ummatga foyda bo'lgani yo'q. bu salafi ekan bu hanafi ekan bu shofiiy ekan hammamiz musulmon bo'lsak bo'ldi shu mayda chuyda masalalarni ko'tarib fitna qilib biz hech qachon sunnatni tiriltirilmaymiz balki nauzu billah alloh taolo saqlasin shundan biz bor kuchimizni ham zoya qilamiz va dushmanning oldida bo'lib turgan haybatimiz ham tugab qoladi. Shuning uchun shu voqealardan ilmlik birodarlar Ibn Kasir rahimahulloh yozgan tarix kitobini ko'rsinlar. Lekin omma birodarlarga va opa singillarga nasihatimiz shuki, shu mazhabi va ixtilofiy fitnalardan hech foyda bo'lmaydi. hanafiy bo'ladimi shofiiy bo'ladimi Maliki bo'ladimi bitta tariqani ushlab oldiga harakat qilishimiz kerak mayda chuydan masalalarni ko'tarib va bo'lgan bo'lmagan voqealarni kuchaytirib yurmasligimiz kerak balki alloh taolaning kalimasini oliy qilamiz deb kelgan odamlar faqat va faqat i'loi kalimatulloh uchun mutafakkir bo'lishlar kerak. Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Alloh taolo hammamizni hidoyat yo'liga mustahkam qilsin. Ammo omma birodarlarga va opa-singillarga nasihatimiz shuki, mana shu mazhabiy fitnalar Hanafi, Shofi'i unday bunday gaplar bilan biz ummatga hech qanday foyda yetkazilmaymiz. Shuning uchun bitta mazhabni mustahkam ushlaylik va oldin o'tib ketgan salaf solihlarimizga ishonaylik. O'shandagina biz haqiqiy salafiy bo'lib olamiz. Va Alloh taolo ham bizga shu odobni o'rgatgan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني أي اللهم bizni kechirgin va bizdan oldin iymon bilan o'tib ketgan birodarlarimizni kechir. Endi har kim o'ziga savol bersa bo'ladi. Ki Imom Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Shofi'i rahimahulloh, Imom Malik rahimahulloh, Imom Ahmad bin Hanbal rahimahullah va ular kabi boshqa imomlar va ulamolar iymon bilan o'tganmi yo beiymon bo'lib nauzu billah o'tganmi? Bo'ldi. Agar biz aqidamiz shu bo'lsa va alhamdulillah aqidamiz shuki, ular iymon bilan o'tganlar, shuning uchun biz ularga ishonamiz va ular bizga tushuntirgan Qur'on sharhlarini, hadis sharhlarini to'g'ri qabul qilamiz va ularning haqqiga duo qilamiz. alloh taolam muvaffaq qilsin ikkinchi fitna askarlarning orasida bo'lgan fitna Abbosilarning lashkari aksar turklar va daylamlardan tashkil topilgan edi bu turklar va daylamilarning orasida fitnalar bo'lib turar edi ba'zida iqtisodiy mushkilotlar bo'lib tursa ba'zida oylik kech qolsa shu askarlar xalifani qiynab yuborar edi. Va shu qiynash ba'zida xalifani ishdan bo'shatishga ham borib yuborar edi. 421-hijriyda odamlar turk askarlarining zulmidan charchab ketganlar va davlat ham askarlarni zulmdan qaytarishda ojiz qolgan edi. Chunonchi Xoshamilar va Alavilar va ular bilan olimlar birgalashib turklarga qarshi jang qilishga chaqirdilar. Va turklar esa nima qildi? Nezaga salibni ko'tarib bordi. Shun bilan va davlatni jangga chaqirdi. Xullas ikki tomondan jang bo'ldi va ko'p odamlar ikki tomondan halok bo'ldi. 429-hijriyda ham Daylami Yamani qabila bu bularning zulmidan odamlar zerib ketdi. Va Buvayhi sulton ham mazlum odamlarning faryodini eshitmadi. Oxir xalq va askar orasida qattiq jang bo'ldi. Va uning oqibati yaxshi bo'lmadi. 3-fitna. Badmoshlar, kesarlar va yo'lda odamlarni qiynavoradiganlarning fitnasi. Tabiiy narsaki hukumat zaiflashsa, quvvat va kuch bitta joyda bo'lmaydi, balki tarqalib-tarqalib ketadi. Va har kim 10 ta 10 ta bolani yig'ib bitta kichkina-kichkina guruhlarni tuzatib, har xil yomon ishlarga yo'l qo'yildi. Bundan xilofatga qattiq ziyon bo'ldi. Lekin bitta narsani aytib o'tamizki, shu musulmon qaroqchilar Amerika va Pokistoniy xabis askarlaridan yaxshi edilar. Tarixda shu yozilgan ki Bu qaroqchilar va bu o'g'rilar odamgirchilik bularda bor edi. Bular hech qaysi ayolga ya bironta ayoldan bironta narsani tortib olishga ijozat bermas edi. Ayollarga zulm qilishga qo'ymas edilar. Va kambag'al odamlarga ham bular hujum qilmas edilar. Ammo podsha bo'lsin, mas'ullar bo'lsin, mansabdorlar, puli bor odamlarni bular hadafiga ovolar edi va ulardan pulini olib kambag'allarga tarqatib yurar edi harromiya barjamiya taqtaqiya shunaqa degan ba'zi xos toifalar vujudga keldi va ular shu ishlarni qilar edi e, tabiiy narsaki hukumat zaiflashgandan keyin e, va tepadan nazorat kuchlik bo'lmagandan keyin shunaqa voqealar sodir bo'ladi lekin hamma tarixdonlar va tarixshanoslar shunga ittifoq qiladiki, shu o'g'rilar, shu musulmon o'g'rilar badaxloq emas edi, beodab emas edi, nomusga tajovuzgarlar bo'lmagan edi bular, balki zaiflarga, ayollarga yaxshi muomala qilar edi. Shundan chiqib aytib olamizki, al-lususul muslimun kanu khayran min as-sadati al amrikan va abidihim الجيش الباكستاني الخبيث مسلمان al-Khabith. Musulmon و Amerikoi sayyidlar va Pokistoniy و qullardan yaxshi edilar. Va shu musulmon qaroqchilar kerak bo'lsa jihodga ham qatnashar edilar. Va jonini berishdan ham baxillik qilmas edilar. 8-nuqta Abbosiylarning 2-davrining 8-nuqtasi. Inqiloblar 255 hijriydan boshlab 366-hijriygacha 50 dan ko'proq inqiloblar sodir bo'ldi. Ba'zi inqiloblarning maqsadi xilofatni buzish edi va ba'zi inqiloblarning maqsadi xalifa va sultonni o'ldirish edi. eng ko'p xatarlik inqiloblar ikkitasi bo'ldi. Habashlarning inqilobi va Qaromitalarning inqilobi. Birinchi inqilobi Habashlarning inqilobi bo'ldi. Uning ozmaz ma'lumotlarini aytib o'tamiz. 71-hijriyda Habashlar birinchi marta inqilob qilib chiqdilar. va undan keyin 76-hijriyda ham yana Hajjojga qarshi chiqdilar. Lekin Hajjoj ikki inqilobni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. Aslan bular islomiy aqidadan ancha munharif bo'lgan toifalar edi. Bu qora habshilar islomiy aqidani to'liq tushunmagan edilar. Zeroki bularning aksarlari qul edi. Lekin jam bo'lib, jam bo'lib bitta kuchga o'xshab hukumatga qarshi chiqdi va buning ham tabiiy omili va sababi shu bo'ldiki, bularga haqorat bo'lar edi. Va past muomala bo'lar edi. Shuning uchun hamma mazlumlar va fitnachilar va bag'ovat xohlaganlar bularning inqilobiga qo'shilib ketdi va hukumatga qarshi inqilob bo'ldi. Lekin Hajjoj ibn Yusuf bularning inqilobini o'chirdi. Bularda ba'zi shunaqa odamlar kirib kelgan, ki ular aslan Farisi mazdak aqidada bo'lgan. Va mazdak aqidaning xulosasi shuki, bunda mahram opa singil ona hammasi nauzubillah halol bo'lib ketadi xullas shu kuchlar sinar edi yana jam bo'lar edi yana sinar edi yana jam bo'lar edi shunday bo'lib ancha davom etdi 71 hijridan boshlangan undan keyin 76 hijrida bo'ldi undan keyin 255 hijrida bo'ldi bundan keyin 257-hijriylarda bo'ldi. Ya'ni ancha davom etdi. Xosatan Habashilarning eng katta inqilobi 15 yil davom etdi. Ya'ni 255-hijriydan boshlab 270-hijriygacha. Shu Habashilarning inqilobi uchirilgandan keyin, sindirilgandan keyin yana bitta inqilob ko'tarildi. Shu inqilobning boshida bo'lgan odamning ismi Qurmot ekan. Bunga ergishgan odamlarning nomi Qaromita bo'ldi. Bu ham aslan o'sha Habashilar va Forsilarning bir aralash-paralash aqidasidan tug'ilgan inqilob ekan. Bular ham hamma odamlar barobar, zulmga qarshi kurash shunday chiroyli shiorlar bilan chiqqan edi ya'ni oldin mazhab nomi bilan kelgan bo'lsalar endi siyosat tariqa bilan bular keldi bular Farisi, Yahudi, Nasroni va islomdan ba'zi narsalarni olib va ba'zilarini qo'yib aralash bitta yangi dinni tashkil qildi. Namoz faqat 4 rakat bo'ldi. Quyosh chiqishidan oldin 2 rakat va quyosh botishidan keyin 2 rakat. Xolos. Va haj qibla va haj Baytul Muqaddas tomonda bo'ldi. Roza 1 yilda faqat 2 kun bo'ldi. Va 2 kun ham Maharjon kuni va Navroz kunida bo'ldi. Va azon kalimalarida ham o'zgarishlar kirgizildi. va kim bularga qarshilik qilsa, undan jizya olinar edi va uning qatli halol bo'lgan edi. Shu badbaxtlar Qur'on oyatlarini ta'vil qilar edi va zohirga qaramasdan sharh qilar edi va aytar ediki, Qur'onning bu botiniy ma'nolari. Mana bugungi kunda ham shunaqa sufiizm asl sufiylikdan munharif bo'lib ketgan sufizm bor. Ular ham aytadiki, Qur'onda zohiri bor, Qur'onda botini bor. Va ba'zilar namoz o'qimaydi, va ba'zilar aytadiki, men Makkada o'qiyman, va ba'zilar nauzi bilan yolong'och belibos o'tiradi. Endi menga shu narsalar kerak emas. Ya'ni u toifalarning zurriyatlari hozir ham bordir. Tugagani yo'q. Bu qurmutilar bu qarometalar shunaqa ko'payib ketdi ke 317-hijriyda Makka ga hujum qildi. Hojilarni o'ldirdi va Hajar Aswadni olib ketib Qatif degan poytaxtiga o'rnatdi. Va 339-hijriyda Hajar Aswadni qaytarib berdi. Va uning evazida hojilardan bular soliq olar edi. Ustoz bu yerda aytayaptiki, Habashilarning inqilobi bo'lsin, ya qaromitalarning inqilobi bo'lsin, bularda kim tafakkur qilsa, bu ikkita narsani tushunib oladi. Birinchi, inqilobchilari johil odamlarni islomiy aqidadan uzoqlashtirib, hukumatga borishga harakat qilganlar. Xuddi bugungi kunda demokratlar qilgandek. Ikkinchi sabab xalq zulmlangan va zerib ketgan edi. Valilardan va mas'ullardan kambag'allik, ochlik va mahrumlik shu hammasi shu hamma sabablar va omillar bularni xalifalarga qarshi chiqish va shu inqiloblarga qatnashishga majbur qildi. Va inqilobchilar ham aksari Iroqning janub tomonini o'zlariga munosib deb bildi, zeraki u Bag'doddan uzoq edi va davlat ularni ushlashga va ularga borishdan ojiz edi. Abbosiylarning ikkinchi davrining 9-nuqtasi. Abbosiy xilofat ikki qismga bo'linib ketgan edi. Birinchisi markaziy xilofat ekan va ikkinchisi zo'raman qo'mondonlar va rahbarlarning hukumatlari ekan. Buni tafsillarini aytib o'tirilmaymiz. Faqat xulosa shuki, oldin ham shu nuqta aytilgan ediki, Abbosiylar Umaviylarga qarshi ish olib borganda ko'pchilikdan yordam olgan edi. Shuning uchun hukumatga kelgandan keyin ularga mukofot shaklida va ivaz shaklida, badal shaklida ko'p joylar mustaqil-mustaqil qilib berilgan edi. Mana shu ma'nosi shuki, Abbosiy xilofat markaziy xilofat va viloyat xilofat shunday bo'lib zaiflashib ketgan edi. Va ba'zi viloyatlarda xalifaning umuman hech qanday qudrati va ixtiyori qolmagan edi. 10-nuqtasi انتشار الترف والانحلال والفساد الاجتماعي في كثير من العامة والخاصة omma hayotda va xossa hayotda, ya'ni umumiy xalqda va podshalarda, valilarda yomon odatlar va yomon axloqlar rivojlanib ketgan edi. Tijorat kuchlik bo'lganning oqibatida odamlar maishatga berilib ketdi. Va o'sha zamonada yozilgan kitoblar va ahli ilmlarning nasihatlarini va tanbehlarni kim o'qisa ko'p ibratlanadi. Muxlis olimlar va Alloh taoladan qo'rqadigan salaf solihlar amr bil ma'ruf va nahiy anil munkar qilishda hokimlarga va odamlarga hech qanday zaiflik va ojizlik qilmadilar. lekin valan tajida li tabdila alloh taolaning sunnatini hech kim o'zgartirilmaydi alloh taolo qadr qilgan narsani hech kim isloh qililmaydi mana bu yergacha abbosiylarning ikkinchi davri tugadi ikkinchi davra bu zaiflik davri edi lekin bitta narsa balki ikkita narsa har doim islarimizda bo'lsin ki shu salaf solihlarimiz jihod yo'lini hech qachon tark qilmagan edilar va qancha qiyinchilik fitnalar ko'p bo'lgan bo'lsa ham bular Qur'on va sunnatni constitution va qonun shaklida albatta o'rganidi va shundan qaytmagan edi. Alloh taolo bu salaf solihlarimizning xato kamchiliklarini kechirib, ularning darajalarini ko'tarsin va Alloh taolo bizni ham yanadan xilofat tiklash va islomiy imoratni tiklashga nasiba qo'shishga muvaffaq qilsin. Amin. Allohumma salli va sallim ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin, arlendin Uygan indi ey Müslüman Yalan gel denip üzün Ötmez buldu aytar sözün Besinde aç aç aç közün Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p uygan uyg'on endi ey musulmon, rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon yurma turli fitna qilib, Birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib Uyal uyal ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Paymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on İkilenmey kulinge an Can bir sen hem dininde kal Dininde kal ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon